Pitanje koje je stiglo do ovog momenta glasi, ja ću zamoliti Hafiza Jusufa Barća da da kratke odgovore na ova pitanja kako bismo mogli odgovoriti na sva pitanja. E, pitanje glasi da li je žena dužna posjećivati roditelje svoga muža ako on to od nje traži i da li je njeno odbijanje toga, e, da li to spada u neposlušnost mužu? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu, rasulillah dobročinstvo prema roditeljima od supruga, znači od, od suživota supružničkog, znači da poštuju rodbinu jedne drugih kako je dužan znači muž da poštuje rodbinu od supruge, isto tako je dužna supruga da poštuje rodbinu od svoga supruga. Znači, to posjećivanje znači, treba biti obaveza i sastavni dio života zajedničkog.